وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yan uwa masu kallon mu da sauraron mu na kusa da na nesa da waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani kuna kallon mu da sauraron mu ne kai tsaye daga babban ɗakin taro na makarantar mu ta Darul Hadisi Salafiya dake number 4 Madarkaci Road gaskiya layout karamar hukumar Zaria a jihar Kaduna a Najeriya a yanzu da muke magana ya yi daidai da daren juma'a ne da da ashirin ga watan zulhijja hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari daidai da takwas ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan kasar da kake kallo da saurare taken sunan shi shine a daidaita sahu a cikin wannan kasusuwa zan yi bayanai ne dangane da wajabci da kuma muhimmanci da kuma bayanin yadda ake daidaita tsaro tattare da haɗari da kuma ainihin irin matsalolin da al'ummar musulmi za su samu kansu a ciki sakamakon sakaci da kuma rashin ɗaukar daidaita sahu da muhimmanci ita mas'alar daidaita sahu tana ƙarƙashin mas'alar sallar jama'a ne kasantuwar ita kanta sallah tana da bayanai dangane da siffofin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shar'anta a da bayanai na baki da kwatance a aikace da kuma fatori da aka rinka mashi ya rinka tabbatar da ainihin wato sahabbai akan waɗansu al'amura ko kuma ya nemi su gyaran waɗansu al'amura din a ƙarshe dan uwa mai kallo da saurare ina tuna saushe ka magana tiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama wadda sahabi Malik dan Huwairis ya ruwaito kamar yadda al-Imam al-Bukhari da Abu Dawud suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar da ku ga ina yin sallah gabana wani da littafi ne da aka rubuta shi fiye da shekaru 800 da suka gabata wannan littafi shine umdatul ahkam al-kubra ta'lif al-imam al-hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wannan malami ya rasu hijira annabi na da shekara 600 daidai Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wannan littafi da ke hannuna sabuwar ɗaba'a ce wadda maktabatul ma'arif suka buga ta ainihin malam sa'ad dan abdulrahmanin Rashid dake Riyadh tahqiqin babban malami الدكتور سمير ابن أمين الزهيري الله مدaukakin sarki ya saka mishi da alheri ba tare da dogon bayani ba ba kuma tare da ɓata lokaci ba za mu tafi kai tsaye zuwa babu na shida da ya sanya wa laƙabi ko kuma take da babu sufufi wato babin daidaita safafi ya karɓo hadisi انس بن مالك Malik Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda a inda yace انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة متفق عليه عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لتصون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم متفق عليه ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوي صفوفنا حتى كأنما يصوي بها القداح حتى رأى أن قد عقلنا ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله latusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum bayan da malam ya kawo waɗannan hadisai wato shi al-Imam al-Maqdisi to shi ainihin Samir ya ɗauki lokaci kwarai da gaske yayi sharhin waɗannan hadisai waɗanda asali su ne dama hadisan da muke so mu karanta waɗanda in kun fahimta da kyau su hadisai ne kwaya biyu to amma wani dogon sharhi ne wanda ya takaito shi daga wani littafi nashi mai suna sunanun mahjura wannan littafi Samir bai buga shi ba ba ta buga shi bugun inji ba amma akwai wasu waɗanda sun yi rubuce-rubuce da irin wannan sunan kuma sun buga nasu amma ba na Profesor Samir ne. Allah maraukakin sauke taimaka to da yake asali ba makasudin dama karatun littafin ko kuma karance babin ba asalin makasudin shi ne tattauna mas'alar da za ta fassara mana menene safu ya ake hada sahu menene hadarin rashin hada sahu sauran hadisan da malam ya kawo sun ba da ƙarfi ne dangane da in sahuwa kasance tsakanin namiji da mace to namiji zai kasance a baya matar shi ba ta kasance ai namiji zai kasance a gaba matar shi ba ta kasance a baya ko kuma wata mace daban ko da mahaifi ka ce za ku yi sallah tare sai zan kai kana gaba ita kuma tana ainihin baya idan ya kasance za a yi sallah namiji guda biyu ɗaya zai zama liman ɗaya zai zama mamu mace kuma za ta kasance ainihin a bayan su kenan sai liman ya kasance daga hannun hagu mamun shi ya tsaya daga damar shi sannan ita kuma macen sai ta tsaya a sahun baya idan ya kasance masallaci ne da ke tattare da maza da mata to sahun baya shine ainihin yafi alherin su matan su tsaya to me ake nufi da sahun baya mafi alheri kamar yadda maza suke daidaita sahun su daga sahun farko to su kuma mata daga sahun ƙarshe ake neman su su daidaito da haka sai a san wannan a kiyaye wannan idan a masallacin kun ware mata suna da sahu biyar daga ƙarshe na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar to daga na biyar ɗin ne daga na biyar ɗin ma daga can ƙarshen shi wance da ta fara zuwa za ta je ta tsaya sannan wadda ta zo ita kuma sai ta ainihin haɗu da ita su ta haɗawa har wannan sahu ya cika dan haka ta daga ƙarshe za a fara haɗo sahun shine ya fi alkhairi shine ma'ana hadisin da ya zo yana bayyana cewa khairu sufufin rijal awwaluha an fahimta mafi alherin sahun maza shine na farko wa khairu sufufin nisa akhiruha na mata kuma na ƙarshe shine alheri Allah madaukakin sarki ya taimaka kamar yadda maza za su haɗe sahunsu ya zama ba su bar wata kafa ba haka yake akan mata wajibi ne su haɗe sahunsu kamar yadda ake haɗa sahu da manya iso isu manya haka kuma ake haɗewa tsakanin manya da yara haka ake haɗewa tsakanin mai sarauta da talaka mai sarauta da bafade mai arziki da mara arziki mai mulki da mara mulki dan boko da wanda ba dan boko ba ana haɗe sahu gam da juna balarabe da wanda ba balarabe ba dai haka ake haɗe sahu to ka'ida ta farko ta wannan haɗa sahu idan har ana son sahu ya haɗu a bisa yadda shari'a ta shar'anta shine ayi aiki da hadisin sahabi Abu Humayd bin Sa'idi wanda al-Imam Ahmad da Abu Dawud da nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah suka rawaito da isnadi sahihi yana zaune cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace dukkan ku na fi ku iya sallah ta annabi sallallahu alaihi wa sallama suka ce me yasa baka riga mu musulunta ba baka fi mu tsawon zama tare da shi ba yace duk da haka dai na fi ku iya sallah ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai suka ce yi mu gani sai ya miƙe da ya fara sallah tun a tsayuwar farko sai ya tsaye da kafafuwan shi sawun shi ya miƙe su suka fuskanci alƙibla ga abin a aikace kamar yadda kake gani haka ne haɗe sahu yana farawa ne daga wannan ƙa'idar ita ce ƙa'idar miƙe sau din su fuskanci alƙibla da haka kafafuwanka lallai ne ka tabbatar da cewa ka miƙe su sun fuskanci alƙibla jama'a mun fahimta idan ka sa ƙafar ka ta dama ta kalli gabas maso kudu ta hagu ta kalli gabas maso arewa har abada wani ya zo ya tsaya kusa da kai ba za ku yi haɗa sahu daidai ba duk abin da za ku duk dabarar da za ku in ya biye maka shi kuma zai zama gwano a lokacin da kai ka zama gola an fahimta kai za ka zama gola kai ne haka za ka gola ce an fahimta ba to shi kuma in ya biye maka zai ce sai ya hada idan kafa da idan kafa to shi kuma zai zama gwano ya kanta ke da haka ku kiyaye amma idan ka tsaye da kafafuwanka sawunka suka fuskanci alƙibla shi ma ya tsaye da sawun shi suka fuskanci alƙibla abin da zai biyo baya shine kadai ba tare da kun kuntaci juna ba ba tare da kun matsi juna ba sai ya zama kun haɗe tsakanin sawunku gam wannan shine abin da yake daidai da haka aikace malanta so nuna muku yadda abin yake a aikace kaga yanzu na haɗe nawa sun zama daidai da alƙibla shi ma ya haɗe aisha sun zama daidai da alƙibla to shi kenan shi kenan kawai ba tare da kunci ba ina tsaye yadda nake shi ma yana tsaye yadda yake amma matuƙar za a ce shi ya kaudata shi ni ma in kaudatawa haka haka haka to galibi haka mutane suke ni na kalli gabas maso kudu da kafa ta dama shi kuma tashi ta hagu ta kalli gabas maso arewa shine sai kan sawu ya hagu to wannan ba daidai bane wannan haɗa sawu da shi da babu duk ɗaya ne sai da wata fa'ida ko kaɗan ko an fahimta to wannan ba daidai bane mai littafin alfiqh al-mazahib al-arba sai ya tafka wani kuskure na cewa matuƙar tsakanin sahu zuwa sahu bai ainihin wato wuce wato tsakanin tazarar yatsu biyar ba to wannan babu komai ma'ana yanzu nashi na haka na ana haka to wai ba to don haka jama'a muna kira zuwa ga yan uwanmu musamman musulmin Afirka ko musulmin Najeriya ko arewacin Najeriya waɗanda suka tafi aikin hajji galibi sai su ga larabawa suna haɗe sahu wannan ya aje kafan shi nan eh ba haka ba haka ai larabawa suke haka haka haka suke haka suke ko cikin masallaci da shiga ko a maka ko a madina haka za ka ne sun Allahumma illa man rahim Allah daga cikin ɗaliban ilimi ɗan kaɗan da malamai ɗan kalilan yan kalila qillatun qalilatun jidda su ne waɗanda ba haka suke yi ba ko a makka din ko a madina sai mutum ya ce to kun ji ka matsa mun je makka da madina ma mun ga cewa kowa yana tsayawa ne in ka matsar da kafa kashi kuma sai matsar da tashi in ka sake matsa sai sake matsa ba daidai ba ne don haka abin da yake daidai shi ne ka tsaye da kafa ka ta fuskanci al'ibla ya tsaye da kafa shi ta fuskanci al'ibla shi ke to kar kuma ku yi guluwi kar ku zaƙe Shi ne ka ga kana cin kafan shi har sai ya zama ka kai ka tako shi haka to nan kuma buluwi ne wuce iyaka ne a'a ka tsaya lafiyar ka kalau shi ma ya tsaya lafiyar shi kalau kawai za ku zo ne ka jawo ta kai jawo da kun jingina shi kenan sun manne kawai ba sai wannan ta taki wannan ko wannan ta taki wannan ku kiyaye wani abu na gaba da zai taimaka wa kafaɗu kuma su daidaitu to shi ne kafafuwan kar su cika matsewa kar kuma su cika budewa domin haɗuwar safun daidai na da alaƙa kuma da daidaituwar kafaɗu a lokacin da zai zama ka matse kafafuwanka shi ma ya matse kafafuwan shi to za ku zama kun ainihin tafi a haka ne domin daga ƙasa kun tsuke to daga sama ba za ku iya haɗewa saboda ka tsuke kafa haka shi kuma ya tsuke to in haka haɗu sai zama daga nan ƙasa an haɗu to amma daga sama fa an yi faɗi an buɗe ba za a iya haɗewa an fahimta to ma dan haka ku duba jama'a a lokacin da ka tashi tsaye da kafafuwanka ka ji an yi magana fuskanta alƙibla ko to ka kula kar kuma ka bubbuɗe kafafuwanka a lokacin da ka buɗe kafarka kuma to kayi tsaiwa kenan wanda yake daga ƙasa kayi fadin da yake daga sama ba ka da shi to in aka haɗa sahun a ƙasa to kafaɗin kuma ba za su daidaito a sama ba idan kuma aka matse kafafuwan an tsuke a ƙasa tsukewar da aka tafi sama kuma an yi fadin da ba za a iya haɗuwa ba don haka gwargwadon yadda girmanka kaurinka fadin cinyoyinka yake sai a ce tsaya haka a tsanaki kana tsayawa wancan ma ya zo ya tsaya gwargwado yadda yake sai ka ga kun haɗi jama'a an fahimci wannan da kyau to wannan tsayar da yatsu su fuskanci alƙibla tsayar da sawu su fuskanci alƙibla tun daga farkon sallah har cikin sujuda har wajen tahiya da sauran gaɓoɓin sallah kamar ruku'u da sujuda da sauransu hadisi ne sahihi kamar yadda ka ji ne ishara a cikin musnadul imam ahmad da sunan abi dauda da nasa'i da tirmidhi da ibnu majah daga sahabi abu umayd bin sa'id mai riwayar hadisi yace da da da da abu umayd bin sa'id ya nike sai ya fara fuskantar da kafafuwan shi suka fuskanci alqibla daidai wa daida sannan ya kabbarta ya ci gaba da sallah har ya kai inda ya sallama yana yin sallama sai ya ce da su yaya sai suka ce sadakta kai gaskiya haka za ka na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya salli suka ce haka yadda kai haka manzon Allah yake sallah da wannan ne sai malamai suka ce yanzu wannan ya kwatanta sallah ne ta annabi ba ya yi ijtihadi ba ne ya kwatanta yaya annabi ke sallah a ƙarƙashin wannan to wannan hanyar dangane da miƙe sau iya abin da aka samo kenan ba a samo akasin haka ba ba a samo annabi na miƙe ƙafafuwan shi wannan ta kalli gabas maso kudu ko wannan gabas maso arewa ko kuma ya mai da kafafuwan nashi su burma ciki ya zama kamar gwani ba don haka ku kiyaye waɗannan abubuwan jama'a dangane da mata mata ma sallar su kamar ta maza take a wajen miƙe sawu su fuskanci alƙibla da miƙe yatsu su fuskanci alƙibla da kuma haɗe sawu haka kuma sallar su iri ɗaya ce da ta maza babu bambanci kama da abin da ya shafi buɗe ƙafa ba tsukewa ba wannan abu da aka koyar a cikin mazhabi da kuma ainihin abubuwan da aka koya musu na al'ada cewa mata in suka zo sallah su rinka ainihin wato miƙe wato su rinka haɗe sawunsu wannan abun ba sunna ba ce jama'a bai zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ingantacce ba abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama shine namiji da mace sallar su za su yi irin ta annabi ne a bisa ka'idar da ya ce sallu kamar aiki muni usalli hadisin da aka ruwaito cewa mace in ta tashi sallah ta mammatse jikinta idan ta zo su juda ta cure wuri daya saboda ita ba kamar namiji ba ce, hadisi ne ba'if yana nan a cikin kitabul marasin na al-Imam Abi Dawud na haka hadisi ne da bai inganta ba sakamakon wannan dan mai kafa haɗe kafa haka sai kuma a ce in ta zo sujuda nan ma aka za ta haɗe jikinta da aka sai ka ga a ƙarƙashin wannan tarbiyyar da aka koya wa mata idan mace ta zo tana ainihin sujuda sai ka ga tana manne jikinta da ƙasa har wata mata kai tsagowa daga sujuda farko zuwa ta biyu sai ka ga tana nane a ƙasa ba ta iya dawowa ta zo ta zauna duk wannan ba daidai ba ne saboda haka wannan ka'ida ta daidaita sahu ko fuskantar da yatsu ko sawu alƙibla ka'ida ce amma bainar rijali wal nisa ina fata an gani. Allah madaukakin sarki ya datar da mu ga jama'a sai a kiyaye wannan waɗannan na ɗaya daga ciki ko kaɗan daga cikin hadisan da malam ya biyo bayan waɗannan hadisan da muka karanta guda biyu waɗanda asali makasudi mu waɗannan guda biyun su ne tattaunawar mu akai malai yace babu sufufi babin da ke bayani akan daidaita safu haɗa sahu ya ake yi mai muhimmancin shi an anas bin malik radiyallahu anhu qala anas ɗan malik Allah ya kara mishi yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sawu sufufakum manzo Allah yace ku daidaita safunku fa inna taswiyata saff min tamamis domin daidaita na daga cikin cikar sallah a nan kalmar daidaita sahu tana daukar ma'anoni da dama na farko sahun ku ya tafi a miƙe kai ya bauɗe to nan ko da ka jawo kafarka ka haɗu da tawana daidai to amma sai aka dubi sahun ya karkace to an saba wannan hadisin lallai ne sahun ya zama a miƙe shi ya sa a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ainihin waɗansu hadisai za mu ji za su zo su bayyana annabi sallallahu alaihi wa sallama in ya daidaita sahun sahabbai har sa hannun shi yana shafa tsakanin kirjin wannan da kirjin wannan dan ka a samu bauɗewa ka a samu alamin kan wani ya lotse kawani wani ya karkace har ta kai yakan yi amfani da ice ko sanda don ya tabbatar da cewa ya miƙar da safafansu safinsu ya haɗu sallallahu alaihi wasallam don haka ashe ma'anar daidaituwar sahu a nan ba haɗa ƙafar da ƙafar ba tukuna ba zo kan wannan ba yanzu ana maganar sahun a kalle shi sai a ga ya taso ya miƙe reras an fahimci wannan da kyau wannan yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske to sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace fa inna taswiyata safi min tamamis sala daidaita sahu din cikar sallah ce kenan sallar da kuka yi ta ba tare da daidaituwar sahu ba to wannan sallah ta na kasu da labanta da darajarta da irin albarkar da ku da kuka haɗu kuka yi ta kuke samu ta samu ainihin na ƙasa ba ta cika da irin sharuɗan da aka neme ta ba muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi al-imam al-bukhari ya ruwaito wannan hadisi a lamba ta 1208 muslim ya ruwaito wannan hadisi a lamba ta 620 a yayin da afwan al-imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi ta a lamba ta 723 a yayin da muslim ya rawaito wannan hadisi a lamba ta 433 jama'a kun ji wannan hadisi da ke bayyana muhimmanci na ainihin daidaita sahu wannan hadisi da ke bayyana hadarin rashin daidaituwar sahu cewa sallah na na kasuwa عن النعمان بن بشير قال نعمان بن بشير صحابي ne Allah maɗaukakin sarki ya kara mishi yarda ce. sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaqulu naji manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam batusawwinna sufufakum lallai ne ku daidaita sahunku dole ne ku daidaita sahunku jama'a aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum ko kuma Allah ya rarraba zukatanku Allah ya saba zukatanku ka kalli ne ne maka murmushi kai kuma kana hararar shi idan ka faki wani zai daga ido ku haɗa ido sai kai ka kau da kai Saɓanin zuciya shi ke haifar da saɓanin fuska Saɓanin fuska fassarar saɓani ne daga zukata to duk lokacin da ya zama kuna wasa da sahu kun ɗauka ba dole bane tsanani ne kawai na addini larabawa ma ba haka suke ba a makka da madina ma ba haka ake ba limamin makka ma ba haka yake ba limamin madina ma ba haka yake ba waɗannan su ne kalmomin jahilai waɗannan su ne hujjojinsu a larabawa ma an gansu sun zo daga makka ko daga madina kai an ga larabawa ma sun zo sun yi daura an ga yadda suke sallah su ma ba su hada sahu don haka wannan zafin ra'ayi ne irin naku to duk lokacin da kuka dauki waɗannan suka zama muku hujjoji to ba za ku dauki abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba sakamakon haka sai ku saba idan kuka saba sai Allah ya saba zukatanku ku ki junanku ku kyamaci junanku ba ku sakon mu junan ku fuska ba ku musu fatan alheri wannan hadisi na Nu'man dan Bashir Bukhari da Muslim suka rawaito shi Bukhari ya rawaito wannan hadisi a lamba ta 717 Muslim ya rawaito wannan hadisi a lamba ta 436 wani muslim ne sai malam al-maqdis yace amma a cikin riwaya muslim kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yusawwi sufufana manzon Allah ya kasance yana daidaita sahunmu hatta ka annama yusawwi bi halqidah ka yana daidaita su ne da ainihin kibiya wato kibiya idan ka dube ta da kyau to maharbi baya yadda ta zama ta lankwashe za ka ga kibiya tana da saiti saboda yana da alaka da inda zai hara a wajen harbin shi a wajen barar shi a ƙarƙashin wannan kibiya tsayayyen abu ne na awo to sai ce in ka ga yadda yake daidaita sahunmu kai ka ce kibiya yake sawa yake tsayi da sahun ya tabbatar sahun ya tsayu da kyau jama'a mun fahimta zaka ga magina da kafintoci suna amfani da wata mita sasu ta zamani wadda in suka sa ta abu ya karkace sai ta ce ya karkace idan abin ya goce ya goce in bai daidai ba sai ce bai daidai ba to kwatankwacin wannan misalin ne sahabi ne Umanu dan Bashir yake maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama in ya daidaita sahun sahabbai ka ce kibiya ce aka sa aka rinka daidaitawa hatta ra'a an qad aqalla manzon Allah ba zai bar ku ba har sai ya ga mun dauki hannu sai ya ga mun daidaitu abin da yake so ya gani to sa'annan sai ya ainihin juya ya ci gaba da sallah sun da yau ba. wata rana sai ya fito faƙara ya miƙe ya daidaita sahun bayan ya gama daidaita sahun mu ya miƙe kenan zai kabbarta hatta kada an yi kabbira, yana dabda ce Allahu akbar kabbara harama a rajulan babiyan sadruhu sai ya ga wani mutum kirjin shi ya fito to wannan gani malamai suka yi wannan magana guda biyu in ma ya gani kafin ya gama juyawan ne ya ga wannan mutum ainihin kirjin shi ya fito wannan rauni malam wannan fassara malamai sun raunata ta a'a yana daga cikin mu'jiza da Allah madaukakin sarki ce banci annabi da ita shine idan al'amari ya zama a sallah ne to yana ganin duk abin da sahabbai suke yi a baya to su kuma masu wannan magana sai suka ce to ta yaya yake gani wasu sai suka ce yana da ido ne kwaya ɗaya a keye shi don haka wannan ido ne yake kai mishi rahotannin duk abin da ake a baya a sallah sai aka ce a kun yi kuskure idan ma hadisi ne kuka yi hujja da shi akan haka to matacce ne don akwai wani hadisi da ke ishara haka al imamun bai haƙi ya ruwaito shi amma hadisin bai tabbata ba saka ce manzon Allah idanuwan shi guda biyu ne kamar na kowa amma a cikin sallah Allah maɗaukakin sarki na nuna mishi duk abin da jama'ar shi wato mamun shi suke aikatawa a bayan shi ba tare da ya waiga ba ba tare da an faɗa mai ba ba tare da ya ba da hankalin shi wurin ba hankalin shi yana gaba yana ci gaba da limanci amma Allah madaukakin sarki yana yawo mishi yana nuna mishi duk abin da ke faruwa a baya a ƙarƙashin haka ne an gama ta da ya kama tsaf abin da ya rage Allahu akbar sai ya ga wani kirjin shi ya fito sallallahu alaihi wa sallam. fa qala ibadallah manzo Allah yace haba bayin Allah ya ku bayin Allah la tusawwinna sufufakum ko dai ku daidaita sahunku wallahi aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum ko kuma Allah ya saba zukatanku to da wannan ne malamai suka ce to kaga duk inda kaga wata alama ta sarari to tana wakiltar wata ne a ciki to kamar yadda yake kuma ta ciki din ita kuma tana bayyana daga waje kaga na daga cikin wannan shine wannan hadisin idan kuka ki junanku daga zuci to wannan kiyayya sai ta kan bayyana a fuska ya kake ganin dan uwanka musulmi ya daga fuska ya murmushi a fuskarka kana mai mai da murmushi ko kuwa zuciyarka tana tafarfasa kana gwasale shi kane mai kallon bagidaje bai iya dariya ba bai iya kaza ba ba komai bane kiyayya ce ta shiga cikin zukatanku wannan ainihin hadisi bayan da ainihin makadis ya kawo shi bai yi ainihin takhrijin shi a irin yadda ya takhrijin sauran ba saboda ya gabatar da takhrijin shi tun farko ya ce wani muslimin a cikin riwaya musulma ana wannan ba hadisi ne mai zaman kanshi wanda ya zama daban daga waccan riwaya ba amma wani lafazi ne na waccan riwayar hadisi jama'a mun fahimci wannan na haka malam samir da ya ce wannan hadisi yana na a lamba ta 436 haka kuma lamba ta 128 to bayan da ya kawo wannan sai malam samir ya ce walqidah qidah hiya khashabu siham allati tunhatu wa tubra wahidaha qidah ma'anahu yubalighu fi taswiyatiha hatta tasira ka annama yaqumu bihassiham bayan da ya fassara alqidah ma'anarta ita ce kibiya sai ce to ma'anar wannan hadisi ina ma'anar kamar yana daidaita mu da kibiya sai ce wato yana ƙoƙarin daidaita sahun nasu ya zama sun tsaya car kamar yadda kibiya take tsayawa bata karkace ba li shiddati istiwa'iha saboda tsananin daidaituwar sahu wa atidaliha da kuma yadda sahun ya gyaru qalahu an-nawawi al-imam an-nawawi shi ya faɗi wannan fassara a zahiri a cikin littafin shi al-minhaj sharhin sahihu muslim ibn al-hajjaj wannan fassara ce da kuma Sharafage da malam samir yi sai yace qultu ولأهمية إقامة الصفوف وتسويتها أحببت أن أضيف هذه الكلمة هنا saboda muhimmancin tsayar da sahu da kuma muhimmancin daidaita sahu din anan zan so dan yi ƙarin bayanin wannan magana wa hiya mukhtasara waɗannan maganganun duk da zan yi na takaito su ne min risalatin li bi unwan sunanin mahjura daga cikin wani littafi na wani da na sanya wa suna sunnonin annabi waɗanda aka kauracewa sallallahu alaihi wasallam fa aqulu ba'da hamdillahi azza wa jalla bayan godiya ga Allah mai buwa da daukaka sai in ce inna min as-sunanil mahjura haƙiƙa na daga cikin sunnoni da jama'a suka kaurace musu min kafirin min al-muslimin wa fi kafirin min masajidihim al-yawm hiya sunnatu taswiyati sufuf nan ma yana daga cikin sunnonin annabi da aka ƙauracewa waɗanda da yawancin musulmi suka ƙauracewa a kuma masallatai da yawa a wannan zamanin ko a yau to ita ce sunna ta daidaita sahu fa innaka al-yawm la takadu tajidu masjidan wala imaman yusawwi sufufa kama amara rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama ummatahu domin a yau kai dinnan mai karatu ko kai mai saurare da ƙyar ka samu masallaci ko limamin da ke da ba da muhimmancin daidaita sahu kamar da manzon Allah ya umarni wa fa'alahu ma ashabihi ridwanullahi alaihi da wahala ka samu masallacin da ake daidaita sahu a aikace irin yadda annabi da shi da sahabban shi Allah ya kara musu yarda illa nadira minhum sai dai kadan daga cikin masallatai kuma ko kuma kadan daga cikin limamai suke yin haka wa zalika fadlullahi yu'tihi man yasha to duk masallacin da kaga suna tsaye da sahu irin yadda annabi ya umarni sallallahu alaihi wasallam duk limamin da kaga yana umarnin jama'a su tsaye da sahu irin yadda annabi ya umarni to falala ce wadda Allah ya bashi kuma dama falala Allah yana ba da ita ga wanda yaso so Allah ba mu falala bal aksarul a'immatil yau malai yace kai mafi yawancin limamai ma a yau idza uqimatis sala idan aka tada sallah aka yi iqama taqaddama wa kabbar sai kawai kaga ya wuce yayi kabbara wa ka'annahu yusalli munfarida ka ce shi kadai yake sallah goga kenan ba abin da ya shafe shi yana zuwa ko kallon ku ba zai ba an gama ta da iqama sallah sai wuce Allahu akbar sai bake bake shi kenan ولربما انتهى من قراءته في الركعة الأولى ويحسب الداخل أن الإمام ما كبر بعد يجي كي تأيي وما kai ta iya yiwa ma limamin أبركو gama karatu na sallar a farko wanda ya shigo zai tsammaci cewa liman ma bai riga ya kabbara ba saboda mutanen duk suna wawwatse an fahimta jama'a kowa na tsayin da ya so yana zuwa kawai sai Allahu akbar sai gaji yayi nisa wallahi likur fajr yayi nisa in ga sai ga mutanen kowa yana tsaye inda ya so ka ce ma liman bai shigo ba tukuna ka ce ma ba fara sallah ba an fara tun har nisa da karatu jama'a kowa na tsaye yana tsaiwa irin yadda ya so kuma yana fuskantar yadda ya so Allah ya kiyaye min ladhi yarahu min as sufufi saboda irin karkacewar safafe da zaka gani kaga safafan sun karkace Ka ga wani can ya tsaya shi kadai ba wanda zai ce mishi wane shigo Ka ga wani sai an gama daidaita sahu in ya ga wane ne sai ya bauɗe sai ya koma inda ya so ba wanda zai ce mishi dawo ko kuma wane cike wurin to saboda irin wannan kantarewar sahu da za ka gani a wani masallacin sai ka ɗauka cewa liman bai shigo ba a liman ya shigo tuni an daɗe da karatu wa adami tarasu da kuma rashin daidaita sahu din da rashin haɗe sahu din kaga wannan rabi wancan daban wancan daban wancan daban sai ka dauka gaba ɗaya ma ba a fara sallah ba ashe tuni an fara ومن هؤلاء الأئمة من يكتفي بالنظر إلى المصلين خلفه ولا ينطق بكلمة واحدة kai daga cikin limaman ma akwai wanda kawai naka daidaita sahu ko sai dai jiyo kawai ya kalle sa ko shi ke Allahu akbar ba ruwan shi da su ba magana ba ruwan kawai kallon su sai haka kamar jangwala gwada kamar kadangare kawai zai kada kanshi ne dama da hagu kalma ɗaya ba zai furta ba kawai sai ci gaba ويظن أنه بذلك قد قام بما عليه من واجب تسوية الصفوف الذي جاء به نصوص السنة وكما الإمام da yake yin haka sai ya zaci cewa to ai yaya abin da shari'ar musulunci ta ce yayi wa qariban akwai wasu limaman kuma waɗanda su ma sun kusanci irin waɗancan wajen sakaci game da daidaita sahu ko da ike falsatansu wai suna suke tsayarwa yaqtasiruna ala kalimati istawu wa tadilu kawai shi wancan gogon in ya zo da ya wuce gaba sai dai wai haka wai haka to wannan zai dan ce zawo ba ta dilo duka ba bambanci har yanzu bai yi abin da aka ce yayi ba don abu ne wanda yake a faɗa kuma a aikata a aikace don haka wancan da ya kalla da ido da wannan da ya faɗa bai tabbatar da abin da ya faɗa ba dukkaninsu ba su da bambanci kawai dan bambancin kenan an ji ya ce ta'o wa tadilu na fata an gane Malamin cewa aku ni ko professor Samir cewa nake lam yakun kullu zalika min hadi nabiyina sallallahu alaihi wasallam duk wannan ba shi cikin sunnan annabin mu ba shirya annabi bace fa inna khayral hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shiriyar alheri ita ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha dukkan al'amura ka sharri to ya gama karewa akan abubuwan da aka kirkiro da na annabi aka kirkiro na abu to wannan sharri ya gama karewa malam yace fal wajibu ala al iman abin da yake wajibi ga liman an yi amuran nasa qabla shuru'i fi salati bi sadd al furaj tun kafin liman ya kabbarta sallah to wajibi ne ya tsaya umarci mutane da toshe kafafe kun ji abu na farko toshe kafafe sabbin firaj kafa duk wata kafa ya sa a toshe ta abu na farko ke kenan wata suwati sufuf da kuma dede ta sahu ku kiyaye wato balancing da alignment zai yi wa kafafuwan mutane da jikunan mutane bayan kafafuwan sun haɗu da junansu to sai kuma a dubi sahun a ga ya tsaya ko kuwa sahun ya sha gide jama'a kun fahimci wannan dan haka mataki na farko ya tabbatar da cewa an toshe kafa mataki na biyu ya tabbatar da cewa sahu ya tsayi da kyau kama kana ya fa'alu annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda annabi yake aikatawa sabata zalika fi hadisa kathira anhu hadisai da yawa suka tabbatar da haka daga annabi sallallahu alaihi wa sallam hatta idza ra'a al-imam anna istawat kabba har sai liman ya tabbatar da cewa sahu ya daidaito ya tsaya kyam sannan sai kabbara fama jaa fil athar lil imam muhammad wata magana da ta zo a cikin littafin al athar wallafar al-Imam Muhammad al Imam Abu Hanifa shafi na sha uku an Ibrahima daga Ibrahim an-Nakhai qala aka ce ya ce idza qala al mu'azzin hayya ala salah hayya ala al falah fa an yaqumu wata fatawa ce gurguwar fatawa malam zai ƙara faru gurguza ta ta kare gaba ɗaya don ba a da buƙatar ta wai aka ce ibrahim naka ya ce ya kamata idan ladan ya ce hayya alal falah to mutane sai su miƙe wato in suna cikin masallaci za a yi sallah to da sun ji liman ya ce hayya alal sala" to sai su tashi tsaye fa sufu sai su fara hada sahu fa idza qala qad qamati salah idan suka ji ya ce qad qamati salah wato a iqama kenan ake magana kabbara al-imam sai liman ya kabbara suna ganin ce hayya alal salati hayya alal falah sai su mike tsaye qad qamati salatu qad qamati sala laban fa yana ta bai to liman daidai lokacin kawai ajiya ce Allahu akbar jama'a kun ji wannan da kyau qala muhammad al-imam muhammad yace wa bihi na'khuf mu dai wannan fatawa ita za mu dauka wa huwa a abi hanifa haka magana abu hanifa ta faɗi. an fahimta jama'a qultu qultu wannan magana a zahirin kana karanta littafin zaka ji cewa kamar samir ne yake faɗi ko sai ya ce maka alƙailu huwa shaykhuna al-albani yace malamin mu albani shi faɗi wannan magana don yanzu ya dauko wannan rushe waccan magana daga nasiru al-Albani ya dauko ka albani ne ya ɗauko magana zai rusa ta Samir shi ma ya aro daga gare shi sai ya ce qultu malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani ce, wala haza kaseerun kasirin min muqallabati al-Hanafiyya da yake Albani an haife shi cikin su ne ikon Allah mafi yawancin malaman hadisi ana haihuwar su ne cikin masu tsaurin ra'ayi na mazhabi Imam al-Bukhari haka min al-mutaqaddimin wa min mutaakhir al-muhaddisin abu abdurrahman muhammad nasiruddin al-albani rahmatullahi alal jami an haife shi a tsakiyar masu takalidanci ne da mazhabin hanafiya gam waɗanda har ma cewa suke din mutumin da yake aiki da hadisi to baya cika da imani mutumin da ya shigar da rayuwar shi game da hadisi sai su inna hadhihi suna'atul mafalis wannan aikin fallasa su ne fa za ka ga al bukhari wasu hadisan in ya ruwaito su ya kulla musu babi idan Badruddin al ya yazo zai sharhinsa a cikin Umdatul turkari sai hankalin shi ya tashi sai ya fahimci cewa wannan babin Imam al-Bukhari ya kulla shi ne don ya da wata fatawa ta Hanafiya sai ka ji Badruddin al ya tsalle da fada ta maganganu lokacin har shagaltu daga yi wa hadisin sharhi yana yi wa mai riwaya hadisin rabbi. tsarki ya tabbata ga Allah hanafawa kenan malam yake cewa mafi yawancin masu takalidanci da bin mazhaba hanafiya to akan haka suke idan aka zo aka fara ikama Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati hayya ala falah sai su mike sai su fara hada sau ana cewa qad qamati salatu qad qamati salatu sai kaji limin ya ce Allahu akbar wato shi ne ya riga ya sa kai ya balla ban da mamu shi da ya riga ya tafi sai sun taho tunda da an ce qad qamati salatu sai ce Allahu akbar yayi gaba labar in ka gama ka same mu a hanya wanda ya ga dama ya biyo liman wanda ya ga dama ya jira ladan su ta wata ne eh, yi mana zai ci gaba shi ladan ai shi ne liman shi ya yi gaba ladan ka tsaya ka gama ikama ka in ka gama sai ka taho wanda ya ga dama ya biyo liman wanda ya ga dama ya tsaya ku taho tare ce fasara maganar wa bi khassa ce yace musamman ma fil biladil ajamiya a kasashen da ba na laraba ba kasashen indiya kasashen pakistan kasashen bangladesh kasashen afghanistan waɗannan kasashen galibi su ne kasashen da aka fi bin mazhabin hanafiya daga cikin kasashen waɗanda ba larabawa ba فإن في ذلك إضاعة للسنة المحمدية كما سبقت الإشارة إلى ذلك آنفا ما لن يتي yin haka akwai tozartar da sunna annabi kamar yadda bayani ya gabata a dazu shine sunna annabi ta nuna cewa liman zai yi aikin daidaita sahu da tabbatar da cewa sahu ya haɗu to kaga in ya zama tun ba a gama ikama ba shi liman ya riga ya ɗauki fasfo ɗin shi ya gaba to yanzu wa zai haɗa musu sahu babu an tozartar da wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama وقريب منه اقتصار بعض الأئمة على قولهم استووا استووا فقط yace to kusa da irin wannan barnar kuma wasu limaman da ke takaituwa akan cewa kawai istawu istawu ina fata an gane wannan barnar dab take da waccan a wajen ainihin yanayin damejinta wa hadhihi zikra malam muhammad nasiruddin al-albani yace wannan tunasarwa ce wa'azi ne fadakarwa ce ana kokarin dawo da kai ne akan abin da yake daidai wa zikra tanfa'ul mu'minin tunasarwa kuma na amfanar da mu'minai malam ya ce a duba littafin tamamul minna fi ta'liqi ala fiqh sunna shafi na 152 Allahu akbar bayan da professor Samir ya ɗauko wannan magana daga malamin shi Muhammad Nasiruddin Al-Albani kuntu sai ce. wala ta'attali haula ila imma an yaqumu biwajibi taswiyati sufuf illa idha arafu kayfa kana an-nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yusawwi sufuf wadannan irin limamai da ke sa'a wa sunna ko ba sun dawo sun ce ba su bi sunna ba ta yi ba sai sun koma sun sanya ya annabi yake daidaita ya sahabban shi sau jama'a kun ji abin da muke kira ko ka ce izalatul bid'a wa iqamatus sunna ko ka ce ahlus sunna ko ka ce kai salafiya ko ka ce kai kaza da sauran aiki sai ka je ka koya dan haka ku kiyaye innamal ilmu ta'allum ilimi sai an koya aje gemu da yanke wando siffa ce ta sunna amma ba ita ce za ta sa ya zama duk abin da kake kai daidai ne ba sai ka je ka koya kuma za ka koya ne a hannun waɗanda suka sani za ka je ka tambaya ne game da waɗanda suka goge fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz zubur baka san hujja ba baka san karatun littafi ba baka san ina kaza ba wallahi ba zai yiwu ba shi yasa kuka ga a yau ga mas'ala nan daga cikin mas'ala mafi girma a duniya ita ce mas'ala aqida mas'ala imani ahli sunna da dama a yau sai suka dauka kawai bi mujarradin su ahli sunna ne za su shige ta yau da yawancin su suna yin abubuwan da ba daidai ba ita ce mas'alar ruqya mas'alar ruqya fa hasab ta fi karfin mas'alar magani Matsala ce da ke da ima take da alaƙa da imaninka take da alaka da gaibu take da alaka da mu'amala da wasu aljanu take mu'amala da abubuwa na mutunci da ɗabi'un wasu al'ummomi da yawa shi yasa za ka ga malamai daga cikin malaman salaf suna karantar da rukuya ne a ƙarƙashin kitabun tauhidi ko kuma a ƙarƙashin darussa na imani ba don koyo ba domin mas'alar ba wai tana da alaƙa ba kadai a ita kanta mas'alar mas'ala aqida ce kuma mas'alar imani ce a ƙarƙashin wannan a yau akwai su da yawa saboda kawai yana ganin ahlus sunna ne shi dan haka duk abin da ya zo mishi sai yayi dan taba sai ce to ai shi ma ahlus sunna ne amma dan uwa ka je an koya maka aqida ta ahlus sunna wal jamaa shin wanda ya koya maka shi din ya iya shi din ya santa shi din ko yayi ko nazari yayi ko kasar din wani yaje wallahi jama'a ku sani kamar yadda qur'ani talakkin shi ake hadisi talakkin shi ake to fassarori ma da karatu talakkin su ake koyan su ake a bakin malamai ba a kasar ba ba a littafi ba lallai ne dole ne a je a koya shi yasa mas'alar nan ta rukuya lokacin da ta taso muka yi ta kokarin su bari a karantar da mutane yaya shari'a ta ce game da ita waɗancan mutanen ƙungiyoyi suka ɗibo hasada shikenan muka yi iyakacin abin da zamu iya wallahu musta'an daga baya sai gashi su daga cikin waɗanda suke ta faɗa da abin sun zo sun shigo ma abin saboda sun ga ashe akwai samun kuɗi a abin ashe akwai samun suna a abin ashe akwai mu'amala da kyawawan mata manya-manyan motoci da zungura-zunguran masu sanatoci za su zo wurinka na haka sai suka buɗe wa abin kofa amma matsala ita ce ya koya musu aina suka iya abin da suka yi fada da shi ne su natsu masu jiya suke sai kuma sai suka dawo a fakaice sai suka ga kawai za su iya yin wayo kawai su ma su zama masu rukuya haka dewancin su mun kama su a gidajen manyan yan boko da manyan yan siyasa da tsala-tsalan mata sun saka su a daki su ne musu rukuya duk na daga cikin mahazir barna da sharrorin da aka ji musu tsoron su dan haka a tsaya a san abin a bisa haske na shari'a wannan kuma da su ce kansu ahlus sunna ba su kuma da suka ji labarin abin a gidajen rediyo da kaset sai suka koma cikin littattafan yan tsubbu waɗanda suna da wajihi suna da shaba'i suna da kamannuwa da abubuwan sai suka rinka ɗibuwa sai suka gwamutsa yasa akwai aiki jama'a akwai aiki ɗaliban ilimi da malaman ahadu sunna da kuka karatu kuka ilmantu dole ne ku tashi ku bayyana menene daidai a kowane babi to haka wannan matsala. malam ya ce ka sani da cewa su limamai ko da sun so su daidaita safu irin na sunna ba za su iya ba har sai sun koyi yaya annabi yake daidaita wa sahabbai a ƙarƙashin haka malai yace wa idza kana al-amru kadhalika fala budda min bayan hadhihi al-kayfiyya tunda al'amarin sahu komai karfin imaninka komai yadda ka so komai son ga sunna ba za ka iya ba sai an koya maka malai yace to dole mu koyar da yaya abin yake don za ka ga mutane shekara talatin ashirin da biyar ashirin da suka wuce sai ga wannan ya jawo yatsa wannan ya jawo yatsa sun haɗa wannan shi aka ɗauka daidaita sau saboda ba ba a yin haka da kowa na tsayan da ya so ne za ka za ce a daidaita sau sai mutane suke jona kan yatsa ƙaramin yatsa da kan ƙaramin yatsa da tafiya ta yi tafiya haka za ka ce musu ba daidai ba haka ce a daidaita sau sai ga wani ya muskuta duwawun shi a daidaita sahu sai ƙara muskuta har yanzu yatsan yana kala da yatsan wancan har yanzu bai komi ba yana sukutun ne kawai shi da dan uwan zaman shi jama'a kun fahimci wannan fa kaifa kana nabi sallallahu alaihi wa sallam yasawi sufuf to yaya annabi ke daidaita safu al jawabu amsa laqad kana nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yu'na inayatan tamma bi taswiti sufufi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana bada kula matukar kula game da daidaita sahu wa yahussu alaiha kuma manzon Allah yana kwadaitarwa game da daidaita sahu wa ya'muru biha kuma manzon Allah na umarni da daidaita sahu ولعظيم عنايته بذلك جاءتنا سنته القولية والفعلية والعملية saboda girman kula da manzon Allah yake bayarwa game da daidaita sahu muka ga sunnar annabi ta zo wadda ta yi bayani da baki game da muhimmancin daidaita sahu da kuma ya ake daidaitawa sunna annabi ta zo a aikace tana bayyana yaya ake daidaita sahu sami da sudadul qawliya ga bayanin yadda annabi yake bayani a baki da fatar bakin shi da irin yadda ya wa'azi da yadda ya karantar da yadda ya sharhi game da yaya ake daidaita sahu awwalan na farko hadisu Anas ibn Malik radiyallahu anhu qal hadisin Anas dan Malik Allah ya kara mishi yarda yace uqimatis salah an tsai da sallah fa aqbala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama biwajhihi sai manzon Allah ya fuskanto mu da fuskar shi ma'ana yanzu ka ji an gama ta da iqama sallah sai manzon Allah ya juyo ya kalli sahabbai ya fuskance su da fuska shi yanzu kenan gama magana cewa wai in aka ta tada a ai marmaza ai sallah ai kabbara dan kada ikama ta huce ai na aka samu wannan karatu iqaman nan ba wani kamu bane mai dini ballo ya ce ai maza a bawa yaran nan kada ya kisha in ya huce imamu Maliku a cikin muwatta ya ce iqama za a iya tada ita ma wasu suna zaune mamun suna zaune a gama ta da iqama tsaf in ya so an gama ta wa sannan sai a miƙa daidaita sahu to fadin da mai iziya da wasu malamai suka faɗi maganganu makamantan haka na daga abin da suka taimaka wajen kurakura a ƙasar nan cewa in aka da iƙama idan ta dade ba a yi sallar ba to ta huce ina aka samu wannan wannan ba shi a cikin karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam jama'a mun fahimci wannan a cikin abin da aka samu a karatun manzon Allah akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama aka gama daidaita sahu kaf aka da iqama har annabi ya daga zai kabbarta sai tuna yana da janaba sai ce makanaku hold it there yace ku tsaya nan ku tsaya yadda kuke an gama da iqama an gama daidaita sahu abin da ya rage Allahu akbar sai tuna yana da janaba sai ce ku tsaya inda kuke sai shiga wankan janaba ya fito yana fitowa sai kabbarta ba ta huce ba ba ta huce ba na kai ma ba za ka huce ba ba malike kai haƙuri. ka bi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi a cikin wannan hadisi sahabi ana sake cewa bayan an kama ta da kama annabi ya juyo ya fuskance mu da fuskar shi fa qala yace aqimu sufufakum jama'a ku tsaida sahunku wa tarasu sannan ku daidaitu ku duba jama'a akwai bambanci tsakanin iqamatu sufuf da kuma rassu sufuf iqamatu sufuf shine sahu ya miƙe bai yi ben ba wato an dubi sahun shi ishi bai lankwashe ba ya miƙe to sannan ras kuma fa ya zama ku'iku tsakanin wane da wane ba a samu bauɗewa ba sahun ya miƙe kuma kun miƙe akwai yanayin da zai zama sahu ya miƙe amma wani ya kauce amma sahun a miƙe yake amma wani a kauce yake to an samu taswiyatu sufufi kenan ba a samu rasu sufufi ba to dole sai an hada abubuwan guda biyu sannan na uku saddul furaj kafa da ke tsakanin wane da wane tun daga sama har ƙasa a dode ta tsakanin wuya na da wuyanka ka a samu alignment kada wuyan wane ya haka wane nashi ya haka a'a bai ba wuya ya tafi a dubi wuya a duba gaba da bayan wuya ya tsayu duk wannan yana daga ma'anar rasu sufuf an fahimta jama'a ana sai ce manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama ya ce sufufa kuma ta rasu. fa inni arakum min wara'i dhahri manzo Allah yace ta bayana ina ganin ku ina ganin ku ta bayana ba wai wagaye ba ba ido ne da shi daya ke ba wadannan maganganun ibn hajar ya kawo cikin sharh fatul bari ya ce ba daidai bane abin da yake daidai mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai wannan mu'jiza ta takaitu da cikin sallah ne ka karanta littafin silsilatul ahadith ad-da'ifa mujalladi na farko idan ba sallah ake ba to zan Allah baya ganin me ake a bayan shi amma in ana cikin sallah yana gani rawahu bukhari al-imam al-bukhari rawaito wannan hadisi a lamba ta 719 wa ma'ana tarasu ay talasaqu ghairi khalal ma'ana tarasu shine kuma ni da junanku ba tare da an samu wata karkacewa ba ba tare da an samu wata kafa ba وأقيموا أي سووا كما في رواية أخرى للبخاري ومسلم وفي رواية رصوا صفوفكم وقاربوا بينها منزل الله يتي كديدي تسهنكم كتسيد سهنكم سننكم كسنتد سهنكم jikinka ya kusanci na wane wane kusanci na wane haka kuma ni da juna rawahu abu dawud da al-imam abu dawud ya rawaito wannan hadisi a cikin lamba ta 667 bi sanadin sahihin da isnadi ingantacce kun ji hadisi na farko daga cikin jerin giya hadisan da malam ke kawo mana waɗanda da bayani annabi ya koyar da yadda ake tsaye da sahu sami annabi hadisin na Umar radiyallahu anhu ma qala Abdullah dan Umar Allah ya kara musu yarda yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace aqimu sufufakum ku tsaye da sahun ku jama'a wa habu bainal manakibi ku daidaita kafadin ku fada wani katta bauɗe da tawani a samu muhaza ya zama a samu true adjacency wannan tayi nan wannan tayi nan a a wannan tayi gaba wannan tayi ba a a wannan ta karkace a a a samu wannan ta haɗu da wannan kafada kowa ta daidaitu da ta dan uwan shi wannan addinin musulunci ne kawai yake da wannan jama'a ko sojoji ba su da irin wannan hada sahu ko yan sanda balle yan scout ina fata an gane saboda aka ku kiyaye wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wasuddul khalal ku toshe kafafe duk wata kafa ku toshe ta sahihu wannan hadisi sahihi ne rawahu abu dawud al-imam abu dawud ya rawaito shi a lamba ta 666 ثالثا حديث نأكو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم ثلاثا أتكلم wannan hadisin na Nu'man dan Bashir cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata ran so uku yace aqimu sufufakum jama'a ku tsaye da sahunku aqimu sufufakum ku tsaye da sahunku jama'a aqimu sufufakum jama'a ku tsaye da sahunku wallahi na rantse da Allah fa tuqimanna sufufakum aw la yukhalifanna Allah bayna qulubikum wallahi jama'a ku ku tsaye da sunku ko kuma Allah ya saba zukatanku kaga fasara hadisin da azu tazo a can Allah ya saba fisakunku, fiskokinku, dan kuma Allah ya saba zukatanku duk Nu'man shi ya rawaito hadisa sabanin zuciya sabanin fuska ne sabanin fuska sabanin zuciya ne an fahimta sahihun wannan hadisi ma ingantacce ne rawahu Abu Dawud al-Imam Abu Dawud da rawaito shi a lamba ta 662 Professor Samir yace fa hadhihi ba'd al-ahadith allati fiha amru rasul amru an-nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bi tasawti sufuf waɗannan wasu daga cikin hadisai ne da annabi ya umarni da daidaita sahu wallati yajibu 'ala al-muslimina kafa. waɗanda waɗannan hadisai wajibi ne ga dukkan musulmi gaba ɗaya a'immatin wa ma'mumin al'amal biha limamai da mamu wajibi ne kaf su aiki da waɗannan hadisai la hajruha kama huwa hadithul yau ba wai su kaurace hadisan ba kamar yadda a yau gashi ya faru limaman sun kaurace mamun sun kaurace wallahu almusta'an Allah ya taimake mu jama'a musulmi kun ji hadisan annabi waɗanda annabi ya wa'azi yayi jawabi sallallahu alaihi wa sallama yayi sharhi ya tsawatar game da hadarin rashin daidaita sahu ya zaburar ya nuna muhimmancin daidaita sahu wa amma sunnatuhu al-amaliyya sallallahu alaihi wa alihi sallama fa kathiratun ayda فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصلاة أقبل على المسلمين وأمرهم بتسوية الصفوف ليس هذا فقط بل كان يقوم بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم بتسعة صفوف فيأمر هذا بالتقدم ويأمر ذاك ذاك بالتأخر وهكذا حتى تستوي الصفوف فإذا استوت كبر للصلاة صلى الله عليه وآله وسلم ما ليك دنجني لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعيكي فكثيرة أيضا sunna annabi wanda ta zo aikace tana da yawa domin Allah ne ya saukarwa da annabi alqur'ani sai ya ba shi aikin da bai baiwa kowa ba a cikin musulmi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da alqur'ani dan ka bayyana wa mutane abinda muka saukar maka babu wanda ya san ma'anonin alqur'ani irin sanin da annabi wa ainihin alqur'ani sanuqri'uka ƙuri'uka tansa illa ma sha Allah Allah ya alƙawarin karantar da annabi karatu yadda ba zai manta ba sai abin da Allah ya so sannan annabi yana gaggawar ya rike yana gaggawar ya ɗauka yana gaggawar ya fahimta me Allah ya ce mishi la ta'jal la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu daina gaggawa malamin kana biyawa kana yi a natsu ka saurari karatu Allah ya maka alƙawari inna alaina jam'ahu wa qur'anahu za mu tara maka shi a zuciyarka sannan mu karantar da kai shi fa idza qara'nahu fattabi' idan muka karance maka to biyo karatu as da Aisha Allah ya kara mata yarda kamar da Bukhari ya rawaito a cikin kitabu Badil shikenan daga lokacin su annabi ya baki shi shiru sai malamin shi ya gama karancewa tsaf sai ya biyo karatu sai kuma ya ji Allah ya sauƙaƙe mishi ولقد يسرنا القرآن للذكر na daga cikin dokokin da suka zo cikin alkur'ani da Allah madaukakin sarki ya wajabtawa annabi ya bayyana mutane ita ce sallah da haka annabi ya tsayi da wannan aiki sallallahu alaihi wa alihi ya hau kan minbari ya nuna musu aikace bayan da ya koya musu sallar a aikace sai gani akan minbari in ya tashi zai sallar sai ya dare matakalar farko ta mimbarin kuma ya kambarta ya karatu fatiha da sura ya yi ruku'u ya dago daga ruku'u idan ya zo zai yi sujuda sallallahu alaihi wa sallama sai sauka da baya da baya sai yayi sujuda a ƙasan mimbar idan ya idar da sallah sai ce nayi sallah kan mimbari ne don kusan san ta ku gawa na nake yi shi ne hikima hawa sama na ɗaya kenan na biyu a cikin wata riwaya yace wa mu salatahu don ku sanya ake sallah in ta kama a kan mimbari za a yi tsaiwa za a yi fatiha za a yi sura za a yi ruku'u za a dago daga ruku'u amma ba za a yi sujuda akan mimbarin ba sai a sako da baya da baya a yi sujudar a ƙasa sannan a sake ɗarewa kan mimbarin a sake yin haka kuma sallah ta yi ba ta ɓaci ba ba kabli ba ba ba'adi kai hakuri manzon Allah ya yi haka hakan ne ma daidai sabanin haka akwai matsala jama'a kun fahimci wannan wannan dan ka tabbatar da annabi bai sassauci ko kaɗan ba balle sakaci game da aikin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mishi ya ayyuhan rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbika fa in lam tafa'al fa ma ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas ka isar da saƙon Allah in baka isar ba to baka yi wa Allah aikin shi ba karka ji tsoron mutane Allah zai tsare ka ta haka manzon Allah sai da ya bayyana komai da Allah madaukakin sarki ya aiko shi dan haka dabba rasuwar shi da ya hudu ba shahararriya a wurin aikin hajji in ya ce musu ala hal ballagt jama'a na isar da sako sai su ce na'am sai manzon Allah sai ya daga ya ƙarshe sama ya ce Allahumma fashhad Allah ka shaida kada ranar alkiyama zai sai ma ja'ana min bashirin wala nadhir Allah mu ba wani mai wa'azi ba mu taba jin labarin kowa ba Allah yana da gaskiya yana da hujja da yasa annabin shi haka saboda ranar alkiyama za a samu mutanen annabi Nuhu za su yi mishi haka Nuhu ya isa muku da sako su cewa ah, sai mu ba Nuhu ba ma mu mun taba jin labarin wani ma na wa'azi ba gaba da eh to in ya zama al'umma za su iya wannan kene ne karyata annabin Allah a gaban Allah a ranar alkiyama naka haka Allahumma fashhad manzon Allah ya isar bai rage ba sallallahu alaihi wa alihi to ayyukan da annabi ya nuna a aikace a sallah wannan na da yawa faqad kana sallallahu alaihi wa sallama idza uqimatis salat aqbala ala almuslimina wa amaruhum bi tasawwuti sufufi wanda Allah ya kasance idan aka tada iqamar sallah sai fuskanto musulmi yana umarnin su da daidaita sahu laysa hadha faqat ba umarnin kaɗai ba ba wai cewa daidaita sahu ba bal kana yaqubu bi nafsihi bi taswiti sufuf shi da kanshi da hannun shi mai albarka yake lankwasa su ya tura wani nan yayi nan yana daidaita musu sahu fa ya'muru hada bi taqaddum wani eh matso gaba wa ya'muru hada bi ta'akhur wani eh dan yi baya kadan wa haka ba haka annabi yake hatta tastawa hatta tastawa sufufu hasahu wa daidaitu fa idan stawat idan sun daidaito daidaitu kabbara lisala sala sannan sai ta da kabbara Allahu akbar kenan kaga waɗannan darussan suna nuna mana iqama ake fara yi kafin me kafin sau to anan galibi kasashen ba sai ga sai an gama daidaita sahu tsaf ta ce to ladan bismillah a ah. ikama ba a fara yi sannan sai a zuwa daidaita sahu wa hadha min al-hadi alladhi tarakahu al-a'immatu fi asrina hadha professor Samir yace wannan na daga cikin shari'a annabi wadda alimamai suka yi watsi da ita a wannan zamanin namu bal wa qabla asrina hadha malam yace kai ba ma wannan zamanin namu ba kafin ma wannan zamanin ya duk ba haihuwar mu aka kowa maka tashi sallah yana tsayar da ya so ba in kai mai zuwa masallacin kofar gidan sarkin garin ku ne ma je kaka gani sabon farko na sarki ne shi kadai yake tsayawa ga liman can shi kuma gashi nan kamar bukka ya taru ina fata an gane shi kadai yake tsayawa <laughs> ragas kenan kaga shi bai da sallah su ma ba su da sallah shi kenan shi bai da sallah su ba su da sallah su da suka tsara bayan shi ba su da sallah shi ba da ya tsaya can shi kada bai da sallah malam yake cewa bal wa qabla asrina hadha hatta alafa an-nas ma hum alayhi kafin wannan zamanin namu ma mutane ba su hada sau har mutane suka saba bi haythu law qama ahad al-a'imma بهذا الفعل الآن ولربما قال الناس غيرت السنة mutane sai suka saba jama'a rashin hada sahun ko shine sunna rashin hadawar shine sunna to in ka zo ka a hada to sai a zarge ka kai ka canza sunna domin ga abinda aka haifi mutane akai akai suke to kana cewa hada sai a ce to ka saya sunna malam yake cewa wa sanasuqu huna ba'da ma jaa fi zalika min hadin nabi sallallahu alaihi wasallam yace to anan zamu kwararo kadan daga shari'a annabi a aikace dangane da ya ake hada sahu sahudin a aikace awwalan na farko anil bara ibn azib radiyallahu anhu qal bara dan azib Allah ya kara mishi yarda yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yatakhallalu as-saff min nahiyatin ila nahiya manzon Allah yana shiga tsakanin sahu sahu daga wannan bangaren zuwa wancan bangaren daga ba mai kada ya hagu ya shiga na baya ya shiga na gaba yamsa usudurana yana yana shafa kirazan mu yana tabbatar da kirjin wani bai bauɗe ba wani yi gaba a dafo wani yi baya wa na da kuma ainihin kafaɗinmu ana daidaita kafaɗinmu mu ya kulo na cewa la takhtalifu jama'a kar ku saba a sahu fa takhtalifa qulubukum in kuka saba a sahu sai zukatanku su saba sahihun wannan hadisi ingantacce ne rawahu abu dauda al-imam abu dauda ya rawaito wannan hadisi a cikin lamba ta 664 ثانيا حديث نبي عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القدح wa ta taqaddama an an-nawawi wannan hadisin mun karanta shi fassara me ake nufi da kibiya ma ta gabata daga nawawi salisan na uku an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yamsahu manakibana fi as abu sa'id al-khudri Allah ya kara mishi yarda yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana shafa kafadin mu a sallah wa yaqulu istawu ina cewa ku daidaitu ta takhtalifu ka ku saba rawahu muslim muslim rawaito wannan hadisi a lamba ta 432 da kuma lamba ta 122 ma'anahu mana yusawwi manakibana fi sufufi salawatu a sahun sallah manzon Allah yana daidaita sahun. jama'a musulmi kun ji waɗannan hadisan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba waɗansu hadisai bane waɗanda ba ku sani ba su ne hadisan nan da kuke karanta a bulugul maram su ne hadisan nan da kuke karantawa a cikin littafin riyadus salihin amma me muke jan hankalinku a yau shine a aikata su kamar yadda annabi ya fassara su a aikatar da su kamar yadda sahabbai suka aikatar da su to wannan shine abin da muke kiran jama'a akai kamar yadda zaka zo ka ji professor Samir zai magana akai aiki da alqur'ani da hadisi kadai bai isar maka ba sai ka hada da fassaro qur'ani da hadisin daga magabata shine kawai zai kubutar da kai daga bata in ba haka ba jama'a yau a misra ne ko a ƙasar siriya za ka samu gangariyar yan iskar balarabiya ta sanya jambaki da hoda da gazal ta ƙona gashin kanta ta baza shi ta samu rigarta a kwanga ta sa ana ganin hammatarta a waje ko ina nata a ɗame tana tafiya kamar bangaren da ya tashi daga zazzabi idan shiga mota ya hada ka da ita ta ga kana kaucewa sai ka ji ta gyara larabcinta daga wancan galgaliya ta koma ta nemi maka fusaha ba dai kai ustazu bane tace dan ne ala ma za ta ta'idu anni ya ustaz kif بعد أن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله جميل يحب الجمال هذه السنة ustaz kake kyamata kana baya baya aiki nake da sunna fa ni ahli sunna ce hadisi ne yace Allah kyakkyawa ne eh? kuma yana son abu mai kyau wannan adan da ne sunna ce yanzu ka ji kai kana neman ka dankara mata ayoyi ne a ita ta wuce ayoyin ma har ta kawo kan hadisai ne ita ahli sunna ce ma da hadisi take aiki amma matsalar ita ce wannan shigar da ta yi ta kafa hujja da hadisi to in dai kafa hujja da hadisi ko aiki da hadisi ko aya ka fassara shi da fassararka shine ahlus sunna to ka ji wannan karuwa ahlus sunna ce kuma da hadisi take aiki amma matsalar ko an samu daga magabata ko mai gidan magabata ya fassara wannan hadisi inna allaha jamilun yuhibbul jamala da irin wannan bai fassara ba hasali sai muka samu al-imam al-baihaqi ya rawaito da isnadi sahihi daga as-sayyida aisha Allah ya kara mata yarda dan uwanta abdurrahman yana da ya budurwar ya ce ta cika sai ta shigo ɗakin aisha ran nan da jale ta lulluba jikinta kirin. sai Aisha ta fulge gyalab sai ta ta shi sai ta watsar da shi tace da ita baki san suratul nur ta sauka ba Allah ya ce mata su yi lullubi a'a to ai lullubin ta Aisha yi amma a'a ba irin wannan Allah ya ce ba amma kaga a cikin alqur'ani Allah ya ce a yi lullubi kuma wannan yarinyar mai ta yi lullubi to amma sahabbai sun ce ba fasarar lullubin kenan ba dan haka kasantuwar ba shi ne wanda Allah ya ce ba ya ba Aisha ikon hatta fizge ta yayyaga ta zubar sai ta ɗauko mai kauri sai ta bata sai ta ce kin ga wanda Allah ya ce na na haka duk wanda bai fassara alkur'ani da fassarar da annabi ba ya bata wanda duk bai fassara sunna da fassarar da sahabbai suka yi ba ya bata ka nada kanka kai kai ne zaka ja aya sai ka fassara ta dan haka ku kiyaye kamar yadda wannan malami zai zo ya fito karara ya faɗi mu ba muna kiran mutane bane ku zo ku yi aiki da alqur'ani da hadisi kadai a muna cewa mutane ku zo ku yi aiki da alkur'ani da hadisi a bisa fassarar malaman farko to fassara malaman farkon ne ita ce ta bambance yanzu ka dubi malaman ƙarshe kowanne tashi sai ga ya aske gemu sai ba shi gashi nan kamar wata zai fito daren farko dan na ga tara sai ya ce ai gemu ne annabi ya ce a da gemu eh amma yaya sahabbai suka ruwaito Abdullahi dan Umar da Abu Hurairah sun ruwaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce wasrul lahi gemu ku bashi ya sakata ya wala don haka suke barin gemu ya sakata da amma magana kaje a sassade kaje a mai maka da shi gashi nan kut gemun azalumai to gwan maka wuce ka hada gaba daya gemun azalumai shine haka dan kut da ganshi duniya guke ne ka bar gemu ya sakata ya wala gemun musulmi kenan na ahlus sunna ko kun fahimta jama'a to kun ga ina zaka ga fassarar waɗannan ayoyin da hadisan sai ka bi aikin annabi sai ka bi fassarar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka bi fassarar sahabbai ulaika ashabun nabiyyi wa hizbu ولولاهم ما كان في الأرض مسلم ولولاهم كادت تميد بأهلها waɗannan su ne ɗaliban manzan Allah the first graduate from the first Islamic environment, from the first Islamic university, from the first Islamic academy, makarantar farko, malamin farko, a tsangayar farko ta ilimi. haka abin da suka aikata shi kaɗai ne daidai. Ku kiyaye wannan jama'a. haka ku tsare wannan magana da kyau. malam sai yake cewa qultu ni ko professor Samir sai ne cewa ala hadhihi sunnati al-amaliyya sara salafu salih kun ji wannan sunna na annabi a aikace wannan sunna ta annabi a aikace ko to magabatan nan mutanen kirki salaf yan kwarai yan albarka ridwanullahi alaihim Allah ya kara musu yarda akan haka kaf suka tafi kama ja'atil atharu sahihatu anhum bidhalika kamar yadda ingantattun fatoyi da ayyuka suka zo daga gare su jama'a an fahimta da haka in kana karanta alkur'ani kane kana dubo fassarori daga annabi a inda suka zo ingantattu to ka kai kuma kana karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama ka rinka samun ingantaccin fatoyi na sahabbai kana karanta zai taimake ka wajen ka haskaku don haka idan ƙur'ani ne ka rinka samun tafsirin ibnu jarir na tabari tafsirin abdurrahman ibn abi hatim sai tafsirin ibnu kasir da makamantan tafsirai ire-iren waɗannan kamar abwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an na babban malami al-allamatu shankiti allamatu salafi تفسير العلامة القاسمي جمال الدين القاسمي محاسن التأويل محاسن التنزيل ire-iren waɗannan tafsiran za ka rinka ganin ayoyin in ka ana kawo maka maganganun annabi sallallahu alaihi wa sallam tafsirin bagawi duk waɗannan suna daga cikin tafsiran da za ka rinka ganin yaya annabi ya fassara aya to sa'an nan ka ɗauki muwaɗa ta imam malik ka ɗauki sunan kubra ta al-imam al musamman na al-imam musamman na al-imam abubakar bin abi shayba al na al-imam ibn eh, al-jarir al-tabari da makamantan waɗannan littattafan su kuma suna ba da muhimmancin ruwaito maka yawa sahabbai suka yi yawa suka aikata to waɗannan na daga cikin hanyoyi kaɗan waɗanda malamai suka bayyana suna taimaka maka ka fahimci aikin da annabi ya a bisa wajihin da yake an fahimta zama in ba haka ba lokacin da aka fara da'awar sunna shekaru talatin ko makamantan haka da suka wuce waɗannan hadisan su ne aka ɗauko da aka karanta wa mutane sai suka daina tsayawa nesa sai suka dawa suna tsayawa kusa amma suna haɗa kan yatsa ne bana iya tuna bana iya manta 1984 ko 1986 84 babban malami Abubakar Gumi ya zo masallacin gidan Haruna Danja ana cikin tufkawa akan haka wani malami ya karanto hadisan yayi musu kyakkyawar fahimta a cikin riyadu salihina ya nuna yadda ake aikace ana ta guni a garin nan cewa to ya kuma ake so da an ce ba haka ake ba an zo yanzu ana haɗa ya kuma an zo an ce ba haka ba to wanne ake so ai ko kuma abin da yake daidai sai malai ya hannun malamin ya ce zo suka hau kan mimbari sai ce to kaga yadda ake yi kuma aka yi takabbara sai aka ga abin da ya karanta shine abubakar gumi ya zo ya karanta to sannan kuma shikenan abin ya dan amma aikacen galibi mutane sun doge sun ci gaba da wani jama'a musulmi kun fahimci wannan Allah madaukakin sarki ya taimaka bayan da malai gama kawo mana maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam da ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam gaba da sahu malam yanzu zai fara kawo mana yadda ayyukan sahabbai yake game da ainihin daidaita sahu din an fahimci wannan da ke jama'a sai dai kuma ga wanka yi wanka ga ruwa ya kare wa ɗanka ba lokaci ya ƙure insha Allah ta'ala don haka wannan shine kasar na farko za mu yi amfani da ainihin gobe insha Allah mu ƙarasa wannan kaset sai ya zama waɗannan kasusuwa sun zama na ɗaya da na biyu kuma takensu shine a daidaita sahu ita kalma a daidaita sahu daga hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ne da kaji mun karanta muka ce ta amma a wannan zamanin sai aka dauki kalma a siyasance kuma aka yi mata fassara ta yan damfara to a daidaita sahu na gaskiya ka ji shi daga bakin fiyayyen halitta na haka waɗannan kasusuwa taken su kenan kuma sunan su kenan a daidaita sahu na ɗaya da na biyu na bidiyon da na audiyon Allah madaukakin sarki ya taimaka anan za mu saurara ga tambayoyi da aka gabatar za mu kokarin shigar da sunan rubuce ta kuma insha Allah ta'ala wannan yana tambaya daga ina ne ake fara hada sahu ana fara hada sahu ne daga dama idan ya kasance jama'ar da suka zo masallaci ba su da yawa za su tsaya a tsakiyar masallaci ne liman kuma ya wuce inda zai limanci sai ya zama kenan suna wato bayan shi shi kuma liman yana gaba amma daga tsakiya to a wannan lokaci idan wani ya zo sai ya dubi wane ne mutum na ƙarshe daga ɓangaren daman liman sai je ya tsaya nan in wani ya sake zuwa shi ma haka in wani ya sake zuwa shi ma haka har sai ya zama an cike dama amma ba daga bango ba kenan misali a ce mutane uku ne rak liman yana tsakiya idan mutum na hudu ya zo to ba bango zai koma ba a dama da liman din amma daga jikin wannan mutum na ƙarshe haka na biyar haka na shida har su cike wannan ainihin sahu ta dama sannan sai kuma a zo hagu da liman sai a cike to kun je da za a mu'amalanci wannan sahu na farko wanda ga yadda ya samu kanshi a ciki amma in tun farko jama'a sun kasance daga inda liman yake za su iya cika ɓangaren dama to sai su cika ɓangaren dama sai zama gibi yana ɓangaren hagu kenan to duk wanda ya zo sai ya ci gaba da cike ɓangaren hagu to kun ji yadda za a mu'amalanci sahun farko shi kuwa sahu na biyu magana kwaya ɗaya ce a kan shi ita ce wanda biyu ya zo sai ya koma can dama da liman dama da masallaci shi kadai yaje ya tsaya ko da ba a karkare sallar shi kadai yana nan haka din daidai ne saboda ba shi ne ya kaddara wa kanshi haka ba yanayin da ya samu kanshi ne ya tsaye da shi a haka hadisin da annabi yake cewa babu sallah ga wanda ya tsaya a bayan sau shi kadai yana magana ga inda zai shiga a gaba sai kuma sai je ya samu wani wuri sai ya tsaya a baya wannan babu sallah gare shi a ƙarƙashin haka muka ce waccan sallah ta ainihin waɗancan mutane da suka tsaya a bayan wancan sauki ba su da ita saboda ba inda ba su ci kenan amma zai ka ce sahun na mai martaba ne amma babu inda hadisi ya zo a ƙarƙashin haka kun ji wannan jama'a to na farko kenan idan kun fahimci wannan to hadisi ya tabbata game da cewa babu sallah ga wanda ya tsaya a bayan sahu shi kadai amma me ma'ana hadisi ita ce abin da muka faɗi in ya zama a gaban shi akwai inda zai shiga amma in gaban shi babu inda zai shiga sai ya tsaya shi kadai a bayan sahu ya sallah sallar shi ta yi. akwai wata riwaya ta wannan hadisi wadda ta zo a cikin littafin mu'jam at-tabarani al-kabir amma isnadin ta mawdu'i ne riwaya ƙarya ce da take cewa wai me yasa ba za ka fusgo wani ku haɗu ku biyu ba wannan hadisin fusgowa bai tabbata ba riwaya ce munkara Allah ya kiyaye mawdu'a dan haka kun ji wannan jama'a amma dangane da mata fa idan za ku kasance maza ku biyu za ku yi sallah mata kuma za su kasance su biyar to za su kasance a can bayan ku ne to idan mata suka haɗa sahun baya sai ku kiyaye kamar yadda muka faɗi idan sahun nasu kwaya uku ne ko kwaya biyar to wanne ne na ƙarshe daga can ƙurya ƙarshen dama to daga nan za a fara sahun mata haka za ta yi ta tahowa haka za ta yi ta har a zo ga sahun da yake shine na farko a cikin sahunsu to shine na ƙarshe a wajen cikewa dan haka daga baya ya kamata mata su haɗo sau maza kuma daga gaba na san wannan matsala ce wadda mutane sun daɗe suna ta za a kanta amma ku je ku karanta bayanan nan da ne a cikin littafin Fathul Bari mujalladi na biyu a inda Imam Bukhari ya kawo babin safu a sallah da kuma littafin Tamamul Minna fi Ta'liqi ala Fiqh Sunnah wannan yake cewa dangane da umarni da daidaita sahu yake banta ne ga liman ko har da ladan wato wani lokacin akan ji ladanai sa baki shi ma ladan kaje yana cewa sau a daidaita sau kaga kai in ka ji hadisan nan to ka san ladan tsalan dan yake yi amma liman na iya wakilta ladan ko wani ladan eh kulan mana da sahuncan kaga ya daidaitu wannan babu laifi amma laban shi kan shekaran bani ya fita daga cikin sahun da shi ma ana jiran a daidaita shi ne tafi daidaita wani to ka ji da kanka ladan na fata an gani tabbatar da ƙafafuwanka sawunka sun fuskanci alƙibla shi kuma da yazo sai dosa na yatsan shi a jikin yatsanka to shine ai abin da na hana a daidai lokacin da zaka ce kai kuma zaka yi kokarin idan kafar ka daidai da idan kafar shi eh to shi ya zama gola to kai kuma sai ka zama gwani Shi ne abin da za ga wasu suna yi sai ka matsa sai ka daidaita don haka sai ga mutum ya zama gwami in ga kalle shi ta baya sai ga ya zama gwami ahnaf an fahimta jama'a Allah madaukakin sarki kiyaye kai abin da yake daidai idan bai abin da yake daidai ba wannan ya rage nashi in kai kokarin nuna mishi ya nuna madalla in bai nuna ba shikenan shi yasa kullum mutanen mu ku daina hujja da cewa kun je makka da madina kun ga ba haka larabawa ke ba waɗannan larabawan da kake gani da dangajejen gemu da rawani da yankakken wando ba lalle ne su zama malamai bane kuma ko malamai ne babu hujja a cikin aikinsu. su an fahimta jama'a domin daidai wancan lokaci da ake waccan ta za a garin nan wadda Abubakar Gumi ya zo raba ta a lokacin an samu larabawa sun zo daga jami'ar musulunci ta madina manya-manyan dokatira ne da professors a cikin aƙida da da'awa da karatun hadisi sai ka ce to ai an gaba laraba ma daga jami'ar musulunci ta madina sun zo har garin nan zo sun ziyarci wani masallaci a cikin garin zaria a lokacin sai aka sa ido sai aka gabbara a ga yadda suke yi din sai ga kowa ya yi tsayuwar shi yadda ya so sai ka ce to ga laraba ma sun zo kuma ya ba jahilai ba ya ka cewa babu hujja sai aka ce wai mun ce su ma mun fi su karatu muka ce amma ban faɗa haka ba mu dai abinda muka ce eh yadda suka tsaya din ba haka bane ba daidai bane so da kakka ga ana sallah a Ka'aba tarawih ko isha an ruwa an nuno shurai ko su da su ko huzaifi ya tsaya ya yi kafa shi kamar yadda gola yake kace shikenan to ai limamin Madina ma ga yadda yake a'a mai masallacin ba haka ya karantar ba saboda haka kai abin da annabi ya karantar ka manta da na wani sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ba jama'a kun ji wannan wata tambaya wadda ita asalin tambayar ba ta da alaka da karatun mu na yau shine mace ce take da tsohon ciki na naƙuda kuma ta zo mata to amma ashe ba lokacin haihuwa ne yayi ba sai ga shi wani irin ruwa na zubar mata har tsawon sati uku amma bata haihu ba to a matsayin sallar ta da azumin ta an fahimta jama'a abin malamai suka ce shine ita mace mai ciki tana yin jini na haila ka fara sanin wannan tukuna idan wannan jini ko wannan ruwa da ke zubo mata yayi kama da jinin hailata abin da yasa nace ruwa kuma nace jini wata jinin hailata bai yi kalar jini ba ko kadan kuma haka yake mata wata in ya tashi zubar mata a matsayin jinin haila jinin hailar ne amma zai zo mata ne kamar an kada hoda wata kamar an kada ruwan kasa to sai a dubi wannan abu da ke zubar mata yanzu ake cewa ruwa yayi kama da jininta na haila kafin wannan laruwar ta same ta eh. shi kenan sai a bashi hukuncin jinin hailarta kaga kenan ba za ta yi azumi ba ba za ta yi sallah ba amma za ta rama azumi daga baya idan ku bi yi kama da wannan ainihin wato jini na haila ba sannan kuma kamar yadda kace sati uku kafin haihuwarta to wannan dabu fasadin wa illatin jini ne na larura kawai sai ta nemi magani ba zai hana ta azumi ba zai hana ta sallah ba sai ta rinka sanya kunzugu tana tare shi wato sai ta rinka sanya audu ba ko tsumma tana tare shi sannan ta nemi magani a wurin masana amma inda a ce ya zubo mata ne a siffar jini kafin haihuwarta da kwana uku to imamu ahmad yana cewa za a ba shi hukuncin jinin haihuwa ne kuma ba jinin haila ba to jinin haihuwa shi ma a shar'ance yana hana sallah yana kuma hana azumi to kaji abin da malamai suka ce ina fatan waɗannan fatoyi za ka same su a cikin littafin babban malami al'imamu muhammad salihin al'ufemin allah maɗaukacin sarki gafarta mishi risalatun fiddima sannan na tattauna wannan a cikin wani kasar nawa da na sa wa suna haila larurar mata na'am wannan ya sake cewa yana tambayar ya ake ma jariri hudu ba ya ake wa jariri hudu ba asali ita kalmar hudu ba dai dama bahaushe ya areta ne tukuna daga harshen larabci ba ce ko ba amma gaskiya ba ce wannan kalma ba mu san wajihin amfani da ita a nan ba sai dai ba haushe ya are ta kawai ya yaba a wurin ya yi mata ɗauke saka ya ce hudu ba shi dai jaririn nan ba wani jawabi ake mai ba ba wani wa'azi ake mai ba addu'a ce ake mishi da kuma fatan albarka gare shi idan aka haifi yaro abin da ake so shine kafin ya sha nono a tauna dabino a durmusa mishi dabinon a baki a hankali za a rinka sa mai yana haɗiya a hankali yana haɗiya kafin ya sha nono kenan kaga wannan ya bukatar da a samar da dabino a adana domin haihuwa na iya faruwa ko yaushe to amma in aka ga cewa yaro zai tsananta ya ta sai a bashi nono ya sha daga baya a samu dabinon a mishi hudu ba na ka turmi samu shi wannan dabino a baki sai a mishi addu'o'i na neman albarka da fatan alheri da addu'o'i na tsari sai a tofa mishi ko da falaki da nasu ce ko da kul huwallahu ce ko da ayatul kursi ko suratul fatiha abin duk da karanta mishi na alqur'ani wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahma ana neman rahma ana neman kariya sannan za a iya tofa mishi wa izuka bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq wa izuka bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma wannan addu'o'i ne na neman tsayi daga zambin baka da makiya da yan tsurku da mayu duka ina fatan an gane waɗannan kalmomi sai ka koya matarka sai a koya mata kai kai ma kai in kuma an ɗauke shi an kai shi wurin wani malami ko wani limami da ake sare akwai albarka ta tare da shi ma dalla iyakacin abin da ake kenan ba a sa baki a ce to sunanka wane ba a faɗa mishi bai da wani fa'ida an fahimci wannan da ke jama sannan babu kiran sallah a kunnan dama babu iƙama a kunnan hagu hadisan da suka zo akan haka Tirmidhi ya ruwaito su da al imamu abubakar ibn Sunni a cikin littafin Amalul Yawm wal Layla malamai sun bayyana cewa hadisan ba su inganta ba gaba ɗayansu don haka in ka zo kiran sallah a kunnen dama babu iqama a kunnen hagu babu dama hadisan galibin su guda biyu ne dai ana cewa lokacin da Fatima ta haifi Alhassan an ga annabi ya kira mishi sallah a kunnen dama daga kuma aka ce wai annabi ya ce wanda aka haife shi aka kira mai sallah a kunnan dama aka mai ikama a kunnan hagu shan inna ba zai kama shi ba to waɗannan hadisan gaskiya dukkanin su malamai sun bayyana rashin tabbatar su hadisin farko dai ishi ne hadisi na biyu mawdu'i ne don haka sai a hakura a bar waɗannan hadisai shikenan sai a yi wa yaro addu'a ta alheri da albarka shikenan za a iya faɗin sunan shi a wannan ranar da aka haife shi a faɗa wa jama'a sunan shi in an so kuma za a jinkirta zuwa yini na bakwai sai a bayyana mutane sunan shi na daga cikin sunayen da aka fi so ka sanya wa ɗa abdullahi ko abdurrahman babu laifi ka sanya sunayen annabawa ko sunayen mala'iku ko sunayen wasu bayan Allah na gari duk babu laifi dangane da mata babu laifi sai ka zaɓi kyawawan sunayen da manzon Allah ya aminto matan shi da ƴaƴan shi da su da sunayen da ya sanya wa ƴaƴan sahabbai da sunayen da ya amince wa sahabbai shi da su manzo Allah yana da Khadija manzo Allah yana da Fatima sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah yana da Sauda manzo Allah yana da Aisha a cikin 'ya'ya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ji su da sunaye mara daɗi akwai yar gidan Abdullahi dan Umar da ta zo kewa ki tace Barratu yace kai sunan ki Jamila daga yau tace shikenan duk daga manzon Allah ne nan cikin sahih Muslim sallallahu alaihi wa sallam dan haka jama'a kun ji a ranar bakwai ko da an bayyana sunan shi a ranar da aka haife shi ko kwana na biyu ko na uku to a ranar bakwai an so a yi abubuwa ga su kama haka abu na farko a aske gashin kan shi aske gashin kai din aka yi ba sai an auna nauyin shi an ba da sadaka ba asalin wannan ya zo a cikin hadisin da bai tabbata ba saboda hakan aka aske gashin kan ya isar hadisi ya tabbata na aske gashin kan yana nan a cikin littafin sunan abi dawuda sannan sai shafa za'afaran ya tabbata shi ma hadisi ne sahihi a cikin sunan abi dawuda in aka aske gashin kan namiji ne ko na mace haka dan haka yan boko sai kun hakura duk bokonka in aka ɗanka ko aka haifi ka sai an yi mishi aski talkwabo ƙwaryen molo kut za aske kan tas a samo za'afaran gari shi musamman yanzu gashi nan kamfanoni da masana'antu suna gyara shi sai a barbada a ainihin kan haka hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce sunna ce sannan kuma samun kariya ne da tsari daga galibin kuraje da cututtuka da suke damun yara suna kanana samun kariya ne da tsari daga ainihin sauko da amosani da ke damun su in sun girma tsarki ya tabbata ga Allah bayan nan a wannan rana ta bakwai ko da an faɗi sunan shi a ranar farko ko ta biyu to za a yanka mai dabba ne a kwana na bakwai ba a yanka dabba din kafin kwana bakwai don haka yini na bakwai sai a yanka dabba idan namiji ne a yanka mai dabbobi guda biyu idan mace ce a yanka mata dabba guda daya me yasa haka sunna ta ce hakan din kuma za a yi za a iya yanka rago za a iya yanka tinkiya namiji za a iya yanka mishi rago kuma za a iya yanka mishi tinkiya mace za a iya yanka mata rago kuma za a iya yanka mata tinkiya za a iya yanka bunsuru za a iya yanka akuya za a iya yanka taure duk daidai ne baka da hujjar ka an yanka taure da zai rashin kunya duk waɗannan yan iska da suka cika gari galibi raguna aka yanka musu haka ne saboda haka baka da hujjar cewa an yanka taure yaro zai rashin kunya wannan ƙarya ne babu a karatu ƙarya kai ka tuba ina fata an gane idan aka ainihin yanka wannan hakika a ranar bakwai sai a dafa a aika tare da abinci in ya sauƙaƙa zuwa ga mutane ana sanar da su babu maganar taron suna na maza babu maganar taron suna na mata ku karanta sharhin mukhtasar a cikin lawali da sani to ku karanta a cikin lawali din sannan kuma taron mata da ake taro a gidan suna a shafate babu ku karanta dan hudu cikin littafin shi wasiqatul ikhwan shi kenan a ranar bakwai a wannan rana duk abin da aka tabbatar da cewa zai zama larura a jikin ɗako ɗa to sai a cire kamar belin sama da belin ƙasa belin sama shine abin da ake cirewa a wuya in an tabbatar akwai shi kuma zai cutar sai a samu ƙwararren wanzami sai cire shi sannan belin ƙasa cire shi shi kuma shine ake kira kaciya tare da ɗaye wannan zanko ko kuma wannan tantani da ke kan zankon farjin ya mace shi ake kira kaciyar ya mace gefen dama da hagu na farjin kuma akan dallatso wasu abubuwa waɗanda in ka kalle su sun yi kama da ƴaƴan tattasai to su kuma waɗannan su ne akan kira belin ƙasa dama da hagu za ka je su wani lokacin in sun fara girma ka ji su kamar ƙwallayen lemun tsami su ake kira kaciyar ya mace hadisai ne sahihai sun zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna nan a cikin littafin amalin yawm wal laila na al Abubakar ibn Sunni sai kuma kaciyar ɗa namiji ita kuma ita ce a tattaro wannan loɓa a ainihin yanke ta sai a jawo sauran ragowar fatar sai a manna ta a jinkin ƙasa kan azzakarin shikenan sai a shafa magani da gwargwadon yadda masana ƙwararru suka sani in ya warke shine an yi mishi kaciya kaciya ana yin ta a kwana bakwai ne cewa yin kaciya kwana bakwai yahudanci ne wannan magana kuskure ce al bai al-bayhaqi ya ruwaito hadisi sahihi cewa annabi ya wa hasan da husaini kaciya a kwana bakwai annabi sallallahu alaihi wa sallama bai taba kwaikwayon yahudawa ba dan haka yin kaciya kwana bakwai daidai ne ba kuskure bane sannan wanda ya makara ba a yi mishi kaciya ba ko kuma wanda aka same shi ranar bakwai yana cikin matsala ko wata larura ta sa ba a yi ba to sannan duk lokacin da ya sauƙaƙa kuma za a iya mishi kaciya jama'ar musulmi waɗannan su ne takaitattun bayanai akan ainihin tambayar da aka yi na malam kace mu na'am na'am na'am sai suka da suna abin da buɗe abin da sauran haka eh. Zaga a wasu masu za ga su sahun daga na farko zuwa na ƙarshe daidai yake inda a gina masallaci eh. amma shi ne mamun da ya tashi cewa sai shi ya buɗe kamar yana kallon gabas masu kuma eh. a wannan ne. Mm. wato idan aka gano cewa ginin masallaci kaza ya dan kaucewa alƙibla abinda yake daidai kawai a rusa shi sai a gyara tsayuwar shi daidai da alƙibla da kuskure ne to shi yasa in za a gina masallaci ake so a tabbatar da cewa an dace da alƙibla ta hanyar samun masana da waɗanda suka san yanayi da waɗanda suka san yadda tsarin anguwar yake to amma in ya zama ba a rusa shi ba ko ana ganin ba za a rusa ba saboda waɗansu dalilai imma waɗanda ke koma zuwa ga tattali ana duba girman asarar da za a yi kuma ana duba ba a da halin da za a mai da wani ko wani dalili na rashin fahimta ku kiyaye bayan kuka rusa masallaci dama suna jiran ku ne ku yan izala kun bata musu rai to yanzu kun rusa masallaci sai je su buga ku a jarida a ce kun rusa masallaci kun mai da shi chemist to dama ana jiran ku ne to kaga sai ku bashi to amma kuma ba za ku ainihin juya ku fuskanci inda yake fuskanta ba don ba daidai bane to wajen kaikaice wannan to yadda liman zai kaikaice haka ma mu za su kaikaice na cikin masallaci da na wajen masallaci wajibi ne wannan jama'a an fahimci wannan da kyau to sai dai anan ina so ku gane in inda aka samu kaucewar masallaci daga alƙibla wadda ta zama yar kaɗan ce musamman masallacin da ya nisa daga Ka'aba to malamai sun bayyana sassauci da aka yi dangane da haka wato masallacin ya kauce amma kaucewar ba kaucewa ce mai yawa ba to sai a tsaya a duba idan ba a Ka'aba ne to a Ka'aba dai saitin Ka'aba aka ce ka duba amma an kai nisa to shatara a nan Najeriya da Niger da kasashen da ake kira yammacin Afirka to duk inda ka tashi ka fuskanci abin da ya gaskantu ga sunan gabas gabas duk inda ya amsa sunan gabas to inda ka kalle shi a sallah yayi daidai to tayu yadda rana take bullowa ina son ku gane wannan wannan maganar qur'ani ya tabbatar da ita karanta suratul kahf gane da kissar zulqarnain sannan duk wanda ya karanta geography ya san cewa rana ba tana kullowa ta saiti ɗaya ba ne ka samu littafin ikon Allah wallafar Dr. Abubakar Imam da shida da Mr. a cikin wannan littafi sun bayyana da kuma cikin waɗannan tafsirai na waɗannan sura suratul kahf cewa rana takan bullo ta ɗayan wurare uku ne ko dai ta bullo kai tsaye ta tsakiya ko kuma wani lokacin ta karkace ta dama wani lokacin kuma ta karkace ta hagu misali in kuka zo gina masallaci a daidai lokacin sai kuka ga rana ta bullo ne ta bangaren ta ba da ƙarfi da dama sai kuka sa alƙibla sai ta fuskanci nan misali nake mana ana nan wata ran sai tattaunawa ta taso sai ka ce to a bari rana ta fito a lokacin sai daidai da ranar tana fitowa ta tsakiya ne kai tsaye kaga za a ga masallacin ya ɗan kauce dama haka kaɗan in ko kasance ranar sai tana kullowa ne lokacin ta hagu a halin ku lokacin da kuka sanya alƙiblar masallacin ta bullo ne ta dama to za a ga bauɗewar shi da alƙiblar a lokacin ta yi yawa to kun ga irin wannan ba komai saboda ba za ku bar yanayi ya sake zagayowa sai ku sake ganin kuma ya sake yin haka saboda haka jama'a waɗannan su ne takaitattun bayanai idan har bauɗewa kaɗan ce to kawai ku bari idan kuwa mai yawa ce to ne ku rusa masallaci ko kuma ainihin ku ku kai kaikaitawa na malam bismillah Na. Na. Na. ba shi cikin sunna an idar da sallah asuba wai ka miƙe a masallaci kana cewa jama'a an haihu a gidana yau kwana bakwai don haka jama'a ku taya ni da addu'a wannan ba sunna ce. ko ba kwa taron suna irin wanda suke na al'ada to wai kuna so ne ku fita daga zargin su don haka wai sai a ce wai ku kun yi a masallaci yi a masallacin ma bid'a ce da bata gaza waccan ba sai da haka an gudu ne ba a tsira ba ka miƙe ka ce to jama'a an yi muna haihuwa yau kwana bakwai jama'a ku ta da addu'a ana nan ba abin da aka faɗi ka karanta wancan sharhi da na faɗa maka na muktasar jawahirul iqlil mai muktasar imamu khalilu ya ce wa yukrahu amaluha walimatan an hana wannan aƙiƙa a tara mutane a yi walima a yi addu'a ya an ta an hana malam abdulsamir a cikin sharhi shine lawali din da sani sai ya ce ma'ana ba a taruwa a gida ko a wani wuri sai dai kowa ya zaman shi a gida wannan hakika idan an yanka sai a aikawa da kowa gidan shi in kuma an hada da abinci ma dalla shikenan iyakacin karatun kenan so wato kar ku dauka wai an ce kaza bid'a ne sai an zo da wani abu wanda zai tsaya a madadin wannan abu ha ba haka ake yi ba ko kun fahimta jama'a kaza bai da asali eh shikenan a bar shi kawai ayin ne yake da asali shikenan Allah maraukakin sarki ya taimaka jama'ar musulmi muna sake maimaita sanarwar ga tsarin karatuttukan mu duk ranar alhamis da juma'a daga mako mai zuwa za mu rinka tafsirin alqur'ani mai girma a wannan wuri insha Allah tsakanin magriba da isha duk ranar asabar da lahadi insha Allah karfe 6 na safi za mu rinka ci gaba da karatun fiqh sira zuwa karfe 7 da rabi ko kuma karfe 6 da rabi zuwa karfe 8 karfe hudu da rabi kuma za a ci gaba da karatu na sahihu muslim karfe takwas kuma za a yi karatun sahihu bukhari a can markas ranakun talata da laraba su kuma za a ci gaba da karatun littafin alkaba'ir na al'imamu zahabi an fahimta ranar litinin babu karatu a wannan wurin waɗannan su ne sanarwa ɗaliban darin hadisi su kuma sun san jeren giyar karatuttuka waɗanda ake musu don haka babu alaƙa sai an sanar nan. ya rage waɗansu tafai guda biyu waɗanda ba mantawa muka da su ba muna nan sana da su amma kamar yadda muka sanar wasu littattafai karatuttukan su za su koma sai wata za a yi su na daga ciki akwai littafin sunanin nasa'i littafin sunanin nasa'i za a rinka yin shi duk asabar da lahadi karfe shida na safe zuwa karfe bakwai da rabi ko takwas asabar da lahadi na kowane ƙarshen watan bature dukkan asabar da lahadi na ƙarshen watan bature za a rinka yin sunan nasa'i za a fara daga ƙarshen wannan wata da muke ciki insha Allah watan nuwamba sai littafin ahkamul jana'iz da kuma littafin sauƙul umma na ɗan hudiyo waɗannan littattafai insha ta'ala ku saurare mu za ku ji sanarwar lokutan da ba a rinka yinsu. insha ta'ala muna sanar da iyayen yaya waɗanda 'ya'yansu suke makarantar boko maza da mata ranar asabar ce ranar dawowa duk wanda bai dawo da dan shi ranar asabar ba in ya dawo da shi wata rana ko da larura sai mu ce Allah ya kiya larura amma zai koma da dan sai bayan kwana bakwai sannan ya dawo da shi saboda haka ka sanar da ɗanka kai ma dan ka sanar da babanka idan ɗanka ko makwabcinka ko abokinka na da da a makarantar nan ka sanar da shi ranar asabar din nan da safe za a kawo shi ba da la'asar ba jama'ar musulmi kun ji wannan sannan na biyu kofa a buɗe take dangane da ci gaba da ɗaukan ɗalibai a wannan makarantar za mu bayar da wannan dama mai yiwa har zuwa ƙarshen wannan watan amma babban sharaɗi ga buri ga waina lokacin ɗaukan makaranta ya wuce to amma wannan wani yanayi ne ya hukunta in kana so a ɗauki ɗanka a makarantar nan to ka zo da kuɗinka na shekara cif a hannun naira dubu ɗari uku cif ka zo da su kana zuwa ba ɓata lokaci minti biyu yawa an yi wa ɗanka rijista a kwamfuta ya shiga aji amma ba kuɗi eh to ko shekara ɗari biyu za a yi za ka ga ana ta inda inda saboda kwamfuta ba za ta ɗauki suna ba don ba kuɗi hannun ba zai iya rubuta ba don ba kuɗi an fahimta jama'a ɗanka idan siniya zai shiga ko 'yarka za ta shiga siniya to sai ainihin ka zo da dubu ɗari uku da to musamman masu ‘ya'ya mata yanzu mun yi wani tsari na musamman matan mun ware su insha Allahu ta'ala da matakin farko ajin mata daban ajin maza daban to yanzu an zo mataki na biyu kuma na ƙarshe shine campus din mata daban campus din maza daban shine inda mazan suke daban makarantar mazan daban makarantar matan daban insha Allah nan da wata ɗaya zan fara dabbaka haka insha Allah to me yawa mataki uku na uku wanda zai zama shine na ƙarshen ƙarshe za a kai yanayin da nan gaba mata ne zalla za su karantar da mata kaf maza ne zalla za su karantar da maza muna fatan akai haka insha Allah ta'ala muna roƙon Allah kamar yadda Allah ya sa mana hannu ga abubuwan da suka fi ƙarfin mu a baya Allah ya fi ƙarfin su ya turmushe mana su muna fatan waɗannan ma Allah zai mana haka kenan ƙofar ɗaukar yara mata ta fi kasantuwa a buɗe fiye da ma ƙofar ɗaukar yara maza amma dai duk wanda ka kawo a shirye muke insha Allah muna da wadatattun azuzuwa muna kuma da wadatattun malamai kai dai ka zo da wadatattun kuɗi a nan ne za ka samu wadataccen admission insha Allah ta'ala da wanda muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk